الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wa selam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, mi se vraćamo e, našem programu Zimske škole Islama. Ovo je četvrto predavanje iz predmeta fikha. E, u trećem predavanju koji smo prije desetak minuta završili, govorili smo o abdestu, govorili smo o vrijednosti abdesta, govorili smo o uvjetima ispravnosti abdesta, govorili smo konkretno kako uzeti abdest, govorili smo šta su obavezni stvari u abdestu, šta su suneti abdesta, govorili smo kada je obaveza imati abdest i šta su to stvari kada je pohvalno i lijepo imati abdest. Ono što nam je još ostalo e, vezano za poglavlje abdesta jeste da spomenemo šta su to stvari koje kvari abdest. Znači čovjek vjernik, prva stvar bude bez abdesta. Čovjek je spava, ustao je, želi da klanja saba. Pa potpuno uzmi abdest. Tada je čovjek pravno čist, ima abdest i može klanjati namaz. Kada kažemo za tog čovjeka da je izgubio abdest, kada taj njegov abdest prestaje. Nerijetko nam se dešava da ljudi u našem podneblju imaju mnogo, mnogo nekih različitih pogleda šta su to stvari koje kvari abdest, a vidjet ćemo noćas da je to izuzetno malo stvari koje kvari abdest. Znalo se desiti Božim poslaniku, ali i salatu vaselam, da svih pet dnevnih namaza klanja sa jednim abdestom. Tako da čovjek ako ima zdravstveno, hajde kažemo, nema zdravstvenih problema, ne ide u toalet, znači može i nekoliko namaza da klanja, da klanja sa jednim abdestom, pogotovo u zimskom periodu. <clears throat> Pa smo kazali da čovjek nakon što uzmi abdest, ne možemo za njegov abdest kazati da je neispravan sve dok ne uradi nešto za što postoji validan dokaz. Ne možemo mi nakon po svom nahođenju čovjek je uradio nešto i kako izgubio si abdest. Da bi za određenu stvar, pošto je tu i badet, kazali da kvari abdest, moramo imati jasan dokaz da li iz Kur'ana, da li suneta Božih poslanika, da nešto kvari abdest. Generalno islamski učinjaci kada govori o stvarima koje kvari abdest, prvo uvijek počinju uh, abdest kvari sve što iziđe na dva analna otvora kod čovjeka i ženi. Sve što iziđe na dva analna otvora, e, znači e, da li se radi o čmaru, da li se radi o e, spolnom organu, sve što iziđe na ta dva otvora kvari abdest. Pa primjer radi E, da li se radilo o mokrači, da li se radilo o opuštanju vjetra, da li se radilo o izmetu, da li se radilo kod muškaraca o meviju, e, pred ejakulacijska tečnost, da li se radilo o spermi, da li se radilo kod žena o e, krvi mjesečnici, sve što iziđe na dva, znači analna otvora, kvari abdest. <clears throat> Ono što je interesantno i lijepo znati a to je da kad su u pitanju muškarci, pa u datom momentu i žene, e, veoma je bitno da čovjek vjernik zna propise koji se vezuju za tečnosti koje izlazi iz spolnog organa. Pa primjera radi kada je u pitanju mokraća. Mokraća je nečista. Što znači, ako padni na odjeću ili na tijelo ili na mjesto gdje ćemo klanjati, moramo to očistiti. Mokraća je nečista i isticanje mokraće gubimo abdest, ali se ne moramo zbog mokraće kupati. Ovo su tri osnovna propisa koja čovjek vjernik treba da zna za mokraću. Mokraća je nečista, moramo očistiti odjeću od njih, mokraća kvari abdest i zbog isticanja mokraće ne moramo se okupati. To je jedna vrsta tečnosti koja ističe na spolni organ. Druga stvar jeste sperma. Jučer smo spomenuli kada je u pitanju sperma, tačno je, iako postoji jako razilaženje kod mezheba, tačno je inšala da je sperma čista. Jer uzvišen Allah je stvorio insana od sperme, a ne postoje jasni argumenti i dokazi da je sperma nečista. Pa znači prva stvar vezano za spermu jeste da je ona čista. Zbog isticanja spermi čovjek se mora okupati čovjek se mora okupati, rekli smo i o tome ćemo ako Bog da govoriti poslije, ako budemo, kada budemo govorili o e, gusulu, kada budemo govorili o stvarima zbog kojih se čovjek mora okupati, jeste isticanje spermi. Ali ono što sada mi govorimo jeste propisi koji se vezuju za spermu. Prva stvar da je sperma čista, i da se zbog nje čovjek mora okupati ako sperma iziđe sa strašću. Dok ako čovjek znači e, sperma iziđe kao plod neke bolesti, nije mu obaveza, nije mu obaveza da se zbog toga kupa. I treća stvar e, kada je u pitanju elmezig predejakulacijska tečnost, predejakulacijska tečnost, e, ona je nečista kao i mokraća. Ona kvari abdest kao i mokraća i zbog nje se čovjek ne mora kupati. El i mokraća imaju znači iste propise. I nečisti, i kvari abdest, i ne mora se zbog njih kupat. Sperma, čista, kvari abdest, i čovjek se od nje mora zbog nje kupati ako je izišla sa strašću. Znači ako je čovjek prilikom isticanja sperme osjetio slast, dok ako bi se desilo da čovjek ima zdravstvene probleme i zbog tih zdravstvenih problema i nekih upala čovjeku ističe iz spolnog organa sperma, ne mora se zbog toga kupati. To su znači tri najosnovnije tečnosti koje ističu iz spolnog organa i veoma je bitno da čovjek zna ove propise jer nerijetko se dešava da ljudi primjer radi o mladinci ne znajući propise, imaju problema sa mevijom pred ejakulacijskom tečnosti, ljudi se zbog toga kupaju. A rekli smo, nije se obaveza kupati od mevija, ali je on nečist i kvari abdest. <clears throat> Pa smo rekli, prva stvar koja kvari abdest jeste izlazak ili isticanje bilo čega na dva, jedan od dva prirodna otvora, analni otvori, znači kod muškarca i ženi, bilo šta da iziđe iz ta dva otvora, e, treba zbog toga obnoviti abdest. Ako smo imali abdest, nakon toga ako smo mokrili ili ako je čovjek pustio vjetar ili ako je isticao mezih ili znači sperma, sve to uzrokuje kvarenje abdesta. Samim tim čovjek ako ponovo želi da klanja, treba ponovo da uzme abdest. Druga stvar, u pogledu koji postoji jako, jako razilaženje kod islamskih učenjaka zbog mnoštva hadisa o ovoj temaci, jeste duboko spavanje. Islamski učenjaci u pogledu pitanja spavanja imaju mnogo stavova, ali je generalno inšala biznila ispravno i to je e, možda i najprioritetnije mišljenje da čovjek onog momenta kada zaspi toliko da jednostavno više ništa ne osjeti oko sebe, tada je znači njemu obaveza da, e, da promijeni abdest. Dok kako bi se desilo da čovjek, ono ko što se zna desiti nekad u autu, čovjek malo kunja, ali jednostavno čuje šta se razgovara ili možda da je u toku tog kunjanja pustio vjetar, čovjek bi osjetio onda to kunjanje ne kvari Došlo je u više vjerodostojnih Adisa da su ashabi znali za vrijeme Božih poslanika čekati aciju. Znači eh, i u datom momentu padale su im glave. Znači od, pospanosti ljudi su ono hajdemo baš da kažemo nekako e, ali kaže nakon toga bi bio proučen i kamet i ljudi bi ustali klanjati. Tako da eh, kada je u pitanju san, San kvari abdest onog momenta ako smo zaspali do te mjeri da smo izgubili znači osjećaj šta se oko nas dešava. Ako smo dremuckali i ako naš san nije bio čvrst, inšala biznila e, nismo izgubili abdest. Inšala biznila nismo izgubili abdest. Allah poslanik je rekao u jednom hadisu u pogledu kojeg postoji razilaženje el ajnani vika use femen name feljete vodba oči su kontrola kontrola E, prirodnih izlaza kod čovjeka, oči su e, bukvalno kontrolori, kontrolori prirodnih izlaza kod čovjeka i na spolnom organu i na načmaru, pa čovjek znači e, sve dok oči ne zaspu, on zna da li mu je nešto isteklo i da li je izgubio abdest. Onog momenta kada oči zaspu, kaže Allah ko zaspi, nek promijeni abdest. Tako da ako se čovjeku desi, znači ponavljamo, ako zaspi čvrsto i zaspi tvrdo da više ne zna je li izgubio abdest ili nije, gotovo, mi kažemo izgubio je abdest. Dok ako ako čovjek dremucka i nije znači sigurno bio zaspo, odnosno čuje ljude oko sebe malo dremucka, inšala biznila, to ne kvari, to ne kvari abdest. Treća stvar E, koja kvari abdest jeste da čovjek znači e, jednostavno izgubi razum. Da li će izgubiti razum zdravstveno, pa ne daj Bože da čovjek poludi ili toliko se znači napiti pa da čovjek izgubi razum, u svakom slučaju gubljenje razuma, gubljenje razuma kvari abdest. Četvrta stvar e, koja kvari abdest jeste dodirivanje spolnog organa, ovo je veoma bitno, dodirivanje spolnog organa bez odjeći, bez obzira radilo se sa strašću ili bez strasti. Ovo smo sve kazali kao klauzule na određene stavove islamskih učenjaka u pogledu toga da li dodirivanje i doticanje spolnog organa kvari abdest ili ne, postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka, postoji dva hadisa, znači koja su u datom momentu na, na prvu ruku i kontradiktorna. U jednom hadisu Allah poslani kaže ko dotakne spolni organ neka abdesti. Ovo je poznati hadis Busri. Ovo je poznati hadis Busri, a imamo drugi hadis od e, Talqa u kojem je Allah poslanik upitan o doticanju spolnog organa pa je kazao da li kvari avdes, pa je kazao Boži poslanik pa da li je spolni organ išta osim dio tvoga tijela. Pa znači shodno to mi po kojim hadisu učenjaci radi, došlo je do razilaženja da je bilo učenjaka koji su kazali doticanje spolnog organa kvari abdest, bilo učenjaka koji kažu ne kvari, bilo učenjaka koji su kazali ako se dodine spolni organ sa strašću, to kvari, ako se dodine slučajno to ne kvari. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Ovo je naše preferirajuće mišljenje, a svakako ostavljamo e, prostora da neko odabri neko drugo mišljenje. Jeste da e, bilo koje dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Evo nekoliko faktora, iako ne želim da vas mnogo time umaram, znači e, mi smo rekli ovo je fik, ima velikog prostora za razilaženje. Rekli smo da imaju dva hadisa koja su na izgled kontradiktorna, iako imamo načine kako možemo izbjeći tu prividnu kontradiktornost, ali imamo hadisu u kojem se kaže ko dotakne spolni organ neka abdesti, a imamo hadis da je Boži poslanik upitan o doticanju spolnog organa, pa je kazao, a da li je tvoj spolni organ išta drugo osim dio tvoga tijela, kao što dodirneš šuku i nekvari abdest, tako isto i spolni organ. U svakom slučaju, Prva stvar, <clears throat> gledano s aspekta lanca prenosilaca, iako to nije veliko moja struka, eh, hadis Busri u kojem stoji da je Boži poslanik ali se letu selam obaveza uzimanje abdjesta nakon drinanja spolnog organa jači je s aspekta vjerodostojnosti nego hadis od eh, talka. S druge strane, <clears throat> postoje jake indicije da je na početku islama, znači na početku islama Boži poslanik kazao da se, da se dodirivanje spolnog organa ne kvari abdest, nakon toga je to derogirano, u islamu postoji derogiranje propisa o tome, inša možda nekada i drugi put detaljnije govorimo, ali u islamu postoji derogiranje propisa. Imamo dosta propisa u islamu koji su bili, pa su derogirani. Koliko puta je znači e, u islamu bio na početku islama određen propis, pa je to nakon toga derogirano. Pa jedan od propisa za koji kažu islamski učenjaci da je derogirano jeste i to da doticanje spolnog organa u početku nije kvarlo, a da je to znači poslije dokinuto ovim jasnim hadisom busrije da je Boži poslanik kazao ko dotakni spolni organ, ne neka abdesti. Isto tako, <clears throat> e, kada gledamo s aspekta mnoštva prenosilaca, e, mnogo je više prenosilaca koji prenosi hadis Busri nego hadis Talka, pa i to je jedan od načina kako učenjaci preferiraju jedan hadis na drugim. Ako jedan hadis prenosi samo jedan ili dva čovjeka, a drugi hadis prenosi mnogi drugi, onda se ovom hadisu koji prenosi mnogi drugi e, daje veća prednost <clears throat> U svakom slučaju, <clears throat> eh, čak određen dio učenjaka hadis talka gdje je Boži poslanik rekao da li je tvoj eh, spolni organ išta drugo osim dio tebe, Svatili su na, osnovu određenih rivajeta da se to odnosilo kada čovjek dodirne spolni organ u namazu, znači da čovjek dodirne kroz odjeću spolni organ, dok hadis busre se odnosi onda kada čovjek dodirne spolni organ bez ikakvog zastora. Pa se vraćamo na početak. Jedna od stvari koja kvari do, abdest jeste dodirivanje, direktno dodirivanje spolnog organa, bez obzira bilo sa strašću ili bez strasti, ako je direktno. Dok ako je to preko odjeće, preko peškira, preko hlada, plaća, onda to inšala biznila ne kvari, ne kvari abdest. <clears throat> Shodno tome, ako odabirimo ovo mišljenje, bez obzira da li čovjek dotakao spolni organ namjerno ili nenamjerno. Nekada čovjek dotakne spolni organ namjerno, to kvari abdest, a nekada nenamjerno. Možda čovjek se suši nakon kupanja, e, možda čovjek oblači hlače, mijenja veš i dotakne spolni organ. Bez obzira, ovaj hadis busri je jasan ko dotakne spolni organ, neka e, ponovi abdest, tako da bez obzira radilo se o direkt, e, namjernom ili nenamjernom doticanju spolnog organa. Isto tako, e, ako bi čovjek dotakao spolni organ preko odjeći, rekli smo da to inšala ne smeta i ne kvari abdest. <clears throat> E, svakako, e, ovdje se samo konkretno misli na doticanje spolnog organa, jer je tako rečeno u, Božje, u hadisu Božije poslanika, ko dotakne spolni organ, tako ako bi čovjek dodirnuo e, ako bi dodirnuo čmar, ako bi dodirnuo čak i testi se, kažu islamski učenjaci, da to ništa ne kvari abdest, samo doticanje spolnog organa direktno kvari abdest. Nakon toga, svakako, moramo malo sad i kazati, evo iako poslije ćemo govoriti o gusulu, e, prilikom pojašnjenja ovih nekih pitanja e, jednostavno imamo neke teme koje su malo i intimne, imamo neke teme koje možda e, neki ljudi prvi put slušaju da se o njima ovako konkretno govori, ali jednostavno Islam je takva vjera koja se ne stidi govoriti o propisima, sve knjige fikha bez ikakvog stida govori o propisima doticanja spolnog organa, da li kvari abdest ili ne, i o mnogim drugim, mnogo većim intimnim stvarima mi ne govorimo zato što želimo o tome govoriti, govorimo zato što se zato vezuju propisi, jer vidite, abdest je uvjet za ispravnost namaza, namaz je najveći ibadet, pa nam je bitno da znamo da li doticanje nekog dijela našeg tijela kvari abdest ili ne. Tako da možda neko ko sluša ovo predavanje ne pomisli kako je ovaj neki Efendija Pezić bezobrazan, kako ga nije sti takve stvari pričati. Vidimo da je Allah poslanik normalno, normalno govorio o tim stvarima stvarima. <clears throat> Četvrta stvar, stvar e, šta kvari abdis jeste jedenje devinog mesa E, hvala Bogu, mi veoma rijetko jedemo devino meso, ali u svakom slučaju opet je dobro da čovjek poznaje propise. Možda neko od nas ima nepriliku priliku da jede devino meso, možda neko od nas bude živio u arapskom svijetu, možda čak e, ima nepriliku priliku u svojoj državi, u svojoj prodamci da kupi devino meso. Ispravno je, postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka, ali imamo više vjerodostojne Adisa da su Božih poslanika pitali Allahu poslaniće, hoćemo li abdestiti od mesa koje je konzumirano od brana mravčeta, pa je rekao ne morate, a kada su ga pitali hoćemo li abdestiti nakon konzumiranja e, devinog mesa, rekao je da. Znam da velik broj ljudi onda postavlja pitanja šta je razlika između ovog mesa i onog mesa. Generalno je pravilo, braćo ma draga i cijeni sestre, uzmite sebi to pravilo kada Allahu poslanik nešto rekne i to se potvrdi vjerodostojnim hadisima, ne treba se mnogo umarati, a što je to tako, a što nije ovakvo. Znači mnogo puta ja evo e, sam iskušan tim internetom i Facebookom i veoma često ljudi postavljaju pitanje a zašto je neki propis tako? Nama je bitno da je taj propis potvrđen. Nakon toga što je propis potvrđen, mi ne treba mnogo da se umaramo jer je to vjera. To je propisao sveznajući Allah koji svojim robovima samo želi hajr i dobro. Allahu poslanik ne govori po hiru svome. Pa je na nama samo da istražimo da li je nešto potvrđeno ili ne. Ali ako je nešto potvrđeno, nema više potrebi da se čovjek umara, a zašto? Zašto čovjek jednim putem odlazi na Bajram, a drugim se vraća? Zašto je Akšam tri na rekiata, a Jacija četiri, a Sabah dva? Zato što je tako pa se moramo naučiti tome i mnogo, mnogo dilema ćemo u životu e, znači isključiti svoje glavi, a zašto ovu, a zašto onu. Imali smo jedno ono poznato raspravljanje i danas dan u mene Facebook gori kada sam ja objavio da se ne smije jesti e, magareće meso i da je mlijeko njegovo nečisto i samim tim da se ne može konzumirati. Pa vam onda dođu ljudi, a ja sam čitao na internetu da je to zdravo, pa zašto ne može, pa otkud vam to, pa to mi prvi put čujemo i tako dalje, kao da mi, ljudi koji pišemo o vjeri, ne znamo šta ćemo napisati, onda tako nam nešto dođe, hajde lupi nešto. Sve to ima svoju podlogu u knjigama fika, ali da ne bi ljude umarali, jednostavno mi nekada napišemo kratak post da bi se ljudi okoristili. Pa i ovdje u ovom slučaju znači jedenje devinog mesa, Allah najbolje zna potvrđeno vjerodostojnim hadisima, da kvari abdest. Mi, hvala Allahu, i rijetko ga jedemo, a iako se desi da jedemo devino meso, onda treba da znamo da nakon toga treba da promijenimo abdest. Šta je mudrost toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, nama je bitno da su vjerodostojni hadisi potvrdili da meso, konzumiranje devinog mesa kvari abdest i završena stvar. Nakon toga Imamo nekoliko stvari koje su veoma bitne e, da ih spomenemo zato što u pogledu tih pitanja postoji razilaženje kod učenjaka kako sutra kada bi to čuli kod nekoga da znamo da, da može neko zastupati stav da to kvari abdest. Ovo što smo mi spomenuli to su četiri stvari koje kvari abdest inšala po preferirajućem mišljenju sve što izlaži e, znači e, na jedan od dva prirodna otvora kod čovjeka i kod ženi. Druga stvar jeste doticanje spolnog organa bez doticanje spolnog organa bez odjeće, bez obzira radilo se znači sa strašću ili bez strasti, e, gubljenje svijesti, duboko spavanje u kojem čovjek izgubi znači osjećaj šta se oko njega dešava i peta stvar jedenje devinog misa. To je znači pet stvari e, za koje postoje jasni argumenti da kvari abdest. Imamo još nekoliko stvari u pogledu koji islamski učenjaci imaju razilaženje, ali opet ne mnogo, možda tri ili četiri stvari, generalno sve se to može staviti u deset stvari. Ali mi imamo u našem podneblju desetine stvari za koje ljudi kažu da kvari abdest, ali ne postoji za to validan dokaz. Pa u pogledu doticanja e, ženskog tijela, Postoji jako razilaženje da li, to kvari abdest. Tačno je inšala da doticanje žene bez obzira bila to naša supruga ili naša majka ili naša čirka ili ne daj Bože neka žena koja nam uopšte nije halal, da mi nju dotaknemo, to je haram, definitivno. Ali to ne kvari abdest. Tako da bilo je učenjaka koji su smatrali da bilo koje doticanje ženi rukom kvari abdest, ali inšala tačno imamo vjerodostojno hadise da Allah poslanik znao je klanjati namaz pa u namazu, a Iša je znala klanjati, e, ležati ispred Božijeg poslanika, ali se letu selam, pošto je njihova kuća bila tolika, da kada Allahu poslanik klanja, a Iša bi ležala ispred njega, nije imala gdje drugu da legne, pa bi Allahu poslanik kada bi otišao na ruku, trebao da učini seždu, dotake obja Išu, da ona povuče noge, da on može da učini seždu, pa kada bi on se vratio ponovo da stoji u namazu, ona bi opet pružila noge. Tako da znači postoje mnogi drugi argumenti koji jasno ukazuju inšala da doticanje ženskog tijela ne kvari abdest, ali da sutra vidite nekog da zastupa stav da doticanje ženskog tijela kvari abdest, to je inšala njegov odabir. Isto tako jedno jako razilaženje, mnogo jako razilaženje jeste isticanje krvi iz rani isticanje krvi iz rane. Jučer smo kazali da je tačno mišljenje da isticanje krvi iz rane da krv nije nečista. To je jučerašnji ders. Današnji ders isticanje krvi iz ranije ne kvari abdest. Velika, velika većina islamskih učenjaka smatrala da je isticanje isticanje krvi iz ranije kvari abdest, ali mi se vraćamo na onaj temelj. A taj temelj je, rekli smo, kada e, uzmemo abdest potpuno, ispravno, ne možemo za neku stvar kazati da kvari abdest osim ako imamo jasan dokaz. Ne postoji jasni i vjerodostojni argumenti. Ovo je veoma bitno. Dokaz mora biti vjerodostojan i mora biti jasan. Nekada je dokaz jasan, ali nije vjerodostojan, a nekada je vjerodostojan, ali nije jasan, indirektno ukazuje. Pa da bi neku stvar smatrali da kvari abdest, mora biti vjerodostojan dokaz i jasan. U pogledu isticanja krvi ne postoje jasni i ne postoje vjerodostojni argumenti. Mi dopuštamo drugim ljudima da smatraju da isticanje krvi e, zauzmu stada to kvari abdest, ali znači iščitavajući ovu tematiku, ja smatram da isticanje krvi iz ranije ne kvari abdest, Rekli smo juče koliko je bitaka bilo i Bedr, i Uhud, i Hunein, i Azha, Ahzab, gdje su muslimani se znači borili sa, nevjernicima, njihove rane su krvarile i nikada nećete naći da je Boži poslanik kazao pazite sada, sada kada ste ranjeni, vaša krv koja ističe je nečista i morate paziti da vam to gubi abdest. Pa ne postoji vjerodostojni argumenti, iako situacija je iziskivala tolike bitke, tolike borbe i ni jedan hadis koji jasno ukazuje na to. I zadnja stvar, e, u pogledu čega postoji jako razilaženje, da li kvari abdesta, to je ako čovjek povrati, da li to kvari abdest. Jučer smo kazali, iako te dvije stvari ne treba vezivati, čovjek kada povrati, ona tečnost koju povrati po islamu nije nečista. Druga je stvar higijena. Higijenično je da mi to uklonimo sa svoga tijela, kao što je higijenično da uklonimo e, izmet E, životinje čije meso je jestivo. To je higijenično, ali govorimo da li je to s aspekta islamo čisto ili nečisto, pa znači rekli smo e, e, tečnost koju čovjek povrati nije nečista i s druge strane ne postoji vjerodostojan hadis da je Boži poslanik naredio uzimanje abdesta nakon povraćanja. Ima hadis da je Boži poslanik nakon, nakon povraćanja abdestio. Ali sama praksa Božjih poslanika nije obavezujuća dok ne dođe hadis koji jasno naređuje. Tako da, inšala biznila, tačno je, ako bi insan bio pod abdestom i povratio, da nije na taj način, inšala, izgubio abdest. E, veoma je bitno na kraju ovog druženja, odnosno na kraju ovog e, poglavlja da e, ponovo se vratimo u našem pravilu, a to je el laje la bišek, to je jedno veliko islamsko pravilo, sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Znači mi kada uzmemo abdest na ispravan način, mi ne možemo kazati da smo izgubili abdest sve dok ne imadnemo neki dokaz sigurno da smo izgubili abdest. U praktičnom životu Primjera radi, čovjek je krenuo na podni namaz i abdestio je, potpuno abdestio, otišao je e, u džamiju, vratio je se, u dva sata treba da ide na ikindiju. I on počinje razmišljati, počinje razmišljati da li je izgubio abdest i ne može da se sjeti da je izgubio abdest. To je praktično veoma bitno. Da li će takav čovjek ponovo abdestiti ili neće? Nema potrebi. Znači, sumnja ne potiskuje ubeđenje. On je ubijeđen da je u 12 sati abdestio. I onda je pokušao da se sjeti da li je izgubio nekad abdest, da li je išao u WC, da li je pustio vjetar, da li je jeo devino meso, da li je spavao. Ništa se ne može sjetiti. Znači sumnja da li je izgubio abdest, mi kažemo sve dok sumnjaš da si izgubio abdest, ti si pod abdestom. To je u situaciji kada? Kada je siguran da je kada je krenuo na podne da je uzeo abdest. Znači ponovo ponavljamo ovu situaciju, čovjek je krenuo u džamiju na podni. 15 do 12 je otišao u kupatilu i abdestio. Vratio se i džamije, u kući je nešto sjedio, pisao, radio, u dva sata želi da klanja i kindiju. I kaže, da li imam abdest ili nemam? Pa razmisli i jednostavno ne može da se sjeti da uradio neku stvar koja kvari abdest, mimo onda kažemo, ti imaš abdest. Imamo drugu situaciju obrnutu, a to je da čovjek sumnja da li je uzeo abdest, čovjek jednostavno izgubio je abdest sigurno i nakon toga kaže sumnjam, ko da sam išao, ko da nisam išao. Znam da sam sigurno išao na podni namaz i vratio sam se i izgubio sam abdest, sigurno. Išao sam u WC, ali sumnjam da li sam ja uzeo abdest. Ovo je sad druga situacija. Sada imamo negativno. On sigurno zna da je izgubio abdest, a sumnja da li ga je uzeo, mi opet kažemo, sumnja ne potiskuje ubjeđenje. U ovom slučaju ubjeđenje da nema abdesta. U prvom slučaju je bilo ubjeđenje imam abdest. A sumnjam da li sam ga izgubio i mi kažemo imaš abdest. U ovom drugom slučaju, kaže u mene je osnova da nemam abdesta. Sumnjam da li sam ga uzeo, mi mu kažemo tebi je obaveza moraš ponoviti abdest da se ne bi samo zapetljali još jednom ponavljamo. Različite su nam osnove. Imamo situaciju kada čovjek kreće u džamiju na podne i abdestio je. Vratio je se iz džamije, sjedio je u kući do ikindije. Ne može se sjetiti da li je izgubio abdest sumnja. Mi mu kažemo ti si pod abdestom i ne trebaš obnavljati abdest. Imamo drugu situaciju. Čovjek je bio u džamiji, došao je kući i zna da je otišao u WC. Obavio je fiziološku potrebu i zna sigurno da je izgubio. To je njegov jetlin i ubjeđenje. Nemam abdesta. Ali kažem, ko da sam otišao abdestit? Sumnja. Mi mu kažemo tebi obaveza da abdestiš. Zašto? Jer imaš ubjeđenje da si izgubio abdest sve dok ne budeš siguran da si uzeo abdest, znači ti si na toj platformi da si izgubio abdest. Tako da se duboko inšala nadam da smo razumijeli ova dva praktična primjera kada sumnja ne potiskuje ubjeđenje. U jednoj situaciji smo imali ubjeđenje da smo abdestili, pa to nismo pomjerili, znači zbog sumnji. a u drugoj situaciji smo bili sigurni da smo izgubili abdest, ali sumnjamo da li smo uzeli abdest, tada smo rekli da čovjek mora ponoviti abdest. Nakon što smo završili sa poglavljem abdesta, inšala, to su osnovni propisi koji bi trebao da poznaje vjernik koji se vezuju za abdest, a mnogo, mnogo drugih pitanja vezuje se za abdest. Prelazimo na nešto što islamski učenjaci uvijek obrađuju u ovom e, poglavlju, to je potiranje po mestvama. Potiranje po mestvama, inšala, to je zadnje poglavlje koje ćemo večeras ako Bog da pokušati obraditi u preostalih 15 minuta. Prva stvar, rekli smo na početku, e, uvijek kazujemo argumente koji ukazuju na propisanost potiranja po mestvama u islamu. Konsenzus islamskih učenjaka je da je dopušteno potirati po mestvama. Kur'an potvrđuje da je dozvoljeno potirati po mestvama i hadisi Allahu poslanika, mnogi hadisi potvrđuju da je Boži poslanik ali se letu nam i potirao po mestvama i posticao ashabe da potiraju po mestvama. <clears throat> I definitivno jedna od najljepših olakšica u islamu jeste potiranje po mestvama ili po čarapama, a to znaju oni koji to praktikuju i koji živi. Čovjek koji ide na, posao u školi pa treba znači abdestiti sve lako osim noge, ali čovjek kada krene od kuće abdesti, obuče čarape i kada dođe do pranja nogu samo skvasi ruke, otrese ruke i samo potari dole po svojim stopalima od vrhova prstiju do članaka i na taj način njegov abdest je potpun. Pa je to jedna od najljepših olakšica za one koji znaju tu olakšicu i koji prakticiraju. Čovjek kada putuje, pa negdje na benzinskoj pumpi treba da abdesti ili čovjek na poslu ili čovjek u avionu i tako dalje, čovjek negdje na aerodromu, mnogo je lijepa olakšica potiranje po mestvama koji su od koži ili potiranje po čarapama. Pa smo rekli da je potiranje po mestvama propisano i Koranom i sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. <clears throat> Definitivno, nedavno mi se desilo da me jedna osoba nako malo prozvala na internetu, a to je kao gospodine Peziću 24 sata neko da ne skida čarape, koliko je to higijenično i tako dalje. Braćo moja draga i cijeni sestre, nama je bitno da naučimo propis. Definitivno ako čovjek ne skini čarape 24 sata, to nije nešto plaho sporno. Čovjek može biti higijeničan pa da mijenja non stop čarape, ali čovjek da ne skini 24 sata čarape, to nije nešto katastrofalno, a to nam može biti velika olakšica. Nismo rekli da ne skine mjesec dana ili 15 dana, već znači radi se o olakšici, a ne moramo ni koristiti cijelu olakšicu, možemo i koristiti pola dana. <clears throat> Tako da e, olakšica potiranja po mestvama i čarapama nema nikakve veze sa higijenom. Nema, ima ljudi koji možda e, promijenit će danas pet puta čarape, pa opet im se možda čuju noge, a ima ljudi koji e, možda čarape neće skinuti 24 sata, ali nema sa tim problema. Kada je u pitanju ova olakšica, ona njim propisu islamu da je ona dopuštena. Ko hoće da prakticira, nek prakticira, ko hoće da pere noge, nek pere noge. Iako kažu islamski učenjaci, čovjek kada abdesti može biti u dvije situacije. Ili su mu noge gole, znači skinuti su čarapi, ili ima čarape koje obukao na abdesne noge. Ako su mu noge gole, svakako da će ih oprati. Ali ako ima na nogama čarape, a obuku ih je na abdesne noge, bolje mu je onda da potiri. Ali ako čovjek ne želi da potire, želi da skine čarape, želi da malo opere noge, znači olakšica potiranje po mestvama je dobrovoljna. Ko hoće da je koristi bujrum, ko neće, ne mora. To je veoma bitno na početku da zapamtimo. <clears throat> Rekli smo da je ispravno mišljenje i nema inšala nikakvih problema da čovjek u današnje vrijeme e, potire i po čarapama, iako većina islamskoj čenjaka u poglavlju ovom govori o mestvama, a mestve su bukvalno čarapi od koži ali razlog zbog čega je dozvoljeno potirati po mestvama i po čarapama je isti. Jer je po mestvama dozvoljeno potirati zato što je čovjeku komplicirano skinuti obukt. Isto je tako i sa čarapama. Čovjek kada je negdje na aerodromu, čovjek kada je u avionu, čovjek kada je putuje negdje, kada je na poslu, kada je u kancelariji, mnogo mu je lakše oprati svaki dio tijela osim noge pa je propisano u islamu ako čovjek nosi kožne mestve ili nosi obične čarape, da po njima potire prilikom uzimanja abdesta uz uvjete koji ćemo ako Bog da sada spomenuti. <clears throat> Prva stvar, koliko čovjek može potirati po mestvama. Prva stvar je koliko čovjek može potirati po mestvama. Postoje dvije vrste ljudi. Imamo čovjeka koji boravi kod kući. Tu je, znači, negdje u gradu u kojem živi. I imamo čovjeka koji mu safir putuje dalje od 80 km iz svog grada. Imamo čovjeka koji stanuje znači u svom gradu i tu se negdje vrti blizu grada, imamo čovjeka koji je musafir, a inšala doće nam poglavlje e, musafira, spajanje i kraće namaza poslije. Ali nam je sada bitno da znamo da se ljudi dijele u dvije kategorije, ljudi koji borave u mjestu boravka i ljudi musafiri koji putuju više od 80 km. Čovjek koji kod kuće, u mjestu boravka može potirati dan i noć po mestvama ili čarapama. Dan i noć a čovjek koji mu safir, njemu je olakšica još malo veća, može potirati po mjestvama da ih nikako ne skida tri dana i tri noći. To je potvrđeno vjerodostojno hadisima Božih poslanika, ali salatu selam, mi smo rekli da se nećemo obavezivati, citirati argumente, mnogo je argumenta vjerodostojnih koji potvrđuju da je poslanik e, dozvolio da čovjek kod kući koji boravi potiri po mjestvama e, dan i noć, a čovjek koji mu safir tri dana i tri noći. Svakako, određen broj ljudi smatra da je potiranje po mjesecama samo specifično za zimu. Kao tada je hladno, imamo potrebu, što je netačno. Čovjek može imati potrebu ljeti. Ljeti putuje, ljeti na aerodromu, ljeti na poslu, ljeti u školi, ima potrebu da potire po mjestvama. Znači potiranje po mjestvama nije vezano za bilo koji godišnji dob, može se potirati po mjestvama za one koji hoće tokom cijeli godini. <clears throat> Dobro, kada smo kazali da se Potiranje za mjesece vezuje za čovjeka kod kuće dan i noć, a za musafira tri dana i tri noći. Od kada počinje brojati? Od kada počinje brojati taj dan i noć? Ispravno je u pogledu tog pitanja postoji različiti stavovi kod učenjaka, ali ispravno je jer Božji poslanik uvijek kaže čovjek će potirati. Čovjek će potirati da se e, početak tog potiranja broji od prvog potiranja. Pa primjera radi. Čovjek je ustao u 6 sati u današnjem vremenu i abdestio je i obukao čarape na abdesne noge, dok ima još abdest. I klanjao je saba. Otišao je, legao je, spavao i u 11 sati hoće da ide na posao i abdesti i prvi put, jer su mu čarapi na nogama, spavaju u čarapama nakon sabaha, on u 11 sati potire po, znači abdestuje sve i ostale su još samo noge. Kada dođe do nogu, vlažnim rukama, ne moraju biti mnogo mokre ruke, vlažnim rukama, samo od vrhova prstiju povuče do članaka i time je potpun njegov abdest. Ako je znači abdestio u 11 sati, sutra do 11 sati on sve, svaki abdest kad bude ponovo abdestio može potirati do 11 sati. Nadam se inšala da smo shvatili, znači početak brojanja potiranja počinje od prvog potiranja. Pa primjer radi čovjek je rekli smo klanjao saba, obukao čiste čarape, i malo legao spavati kada je krenuo negdje na posao u čaršiju, u 10 sati je abdestio. Abdestio je sve kada je došao do nogu, pošto je čarape obukao dok je imao abdest, dolazi samo vlažnim rukama potari od vrhova prstiju do članaka i na, ti, na taj način upotpunio svoj abdest. Ako je u 10 sati abdestio, sutra do 10 sati zajutra on ima pravo, kada bi abdestio stotinu puta, on ima pravo da potire po mestvama ili čarapama i da ih ne skida prilikom abdesta i rekli smo da je to za ljude koji su radi u školama, radi, znači e, putuju mnogo, ovo je jedna velika olakšica. Dobro. <clears throat> Uvjeti da bi mogli potirati po mestvama. Prva stvar, rekli smo i to već citiramo, vjerodostojni hadisi Božih poslanika potvrđuju da se može potirati po mestvama i po čarapama ako smo ih obukli na abdesne noge. Šta znači abdesne noge? Ne mora to biti odmah minut ili dva ili pet nakon abdesta. Bitno je da abdestimo i oprali smo noge. I da čarape koje obučemo ili mestve, da ih obučimo prije nego izgubimo abdest. Može biti da obučemo čarapi i mese nakon sat vremena nakon abdesta, ali smo još pod abdestom. Ovo je veoma bitno, velik broj ljudi to ne zna. Da bi potirali po mestvama, moraju mestve i čarapi biti obučeni na abdesne noge. Ali ne mora biti bukvalno abdest i odmah u čarape. Bitno mi je da sam pod abdestom, makar to bilo i pola sata nakon abdesta ili sat vremena, bitno mi je da sam pod abdestom i kada obučem čarape, sljedeći put kada budem abdestio i kada dođem do pranja nogu, ne moram skidati čarape, ja mogu samo vlažnim rukama potrati po čarapama i moj abdest je inšala biznila validan. Pa je prvi uvjet da smo obukli ili mestve i čarape u periodu dok smo bili pod tim prvim abdestom. Druga stvar, da bude u vremenu. Rekli smo kod kući možemo potirati dan i noć, na putu tri dana i tri noći. Pa ako smo prvi e, dan potirali e, u deset sati, sutra do deset. već u 11 i ne možemo. Znači, mora biti u vremenu u kojem nam je Islam to dozvolio. Ako smo kod kući dan i noć, ako smo na putu tri dana i tri noći. Ako na putu prođe tri dana i tri noći, moramo skinuti e, mestve ili čarape, abdestiti i ponovo ih obući. Treći uvjet jeste da su mestve ili naši čarapi da su čisti. Misli se čisti da su čistog, od čistog materijala. Pa primjer radi, mestve mogu biti od svinske koži pa se po njima ne može potirati, jer je to nečisto. Mora da bude oduštavljene čiste koži. Isto tako da su čiste, da nema na njima nečistoći. Da nema na njima nečistoći, iako e, u datom momentu čovjek bi mogao potrati da mu abdes bude e, validan, ali neće moći tako klanjati. Ali je generalno pravilo da mestve moraju biti napravljene ili čarapi od nečega što je islamu čisto i halal pa ako bi se napravilo od koži koja nije uštavljena od lešini ili ako bi se napravilo od svin, svinske koži, nije dozvoljeno potirati po tim mestvama. Isto tako, e, velik broj učenjaka je uvjetovo da mestve ili čarapi moraju biti preko, preko članaka, jer kao noga kad se pere, pere se do iznad članaka, dotle treba da budu i čarape i mestve. Ako čovjek može ispoštovati ovaj uvjet, zato što ga uvjetuje većina učenjaka, bolje je. Ja sam lično stava iščitavao samo ovo pitanje više puta, ne postoji jasan argument da mestve i čarapi moraju biti do iznad članaka. Ali event, svakako da je bolji. Ako čovjek može da ima mestve ili čarape iznad članaka, bolje. Ali ako bi čarap bio do članaka, znači ili malo ispod članaka i čovjek ima potrebu da, da potire, ja bi inšala smatrao to dopuštenim i dozvoljenim. <clears throat> Isto tako e, vezano za pokrivanje noge mestvama, postavlja se pitanje ako bi čarapi ozdol bili malo prokinuti ili mestva negdje puknuta, da li se po takvim mestvama može potirati? E, islamski učenjaci su o tome mnogo, mnogo govorili, ali je tačno ako su čarapi malo napukli od nosanja ili mestve malo napukle, da se po njima može potirati iz razloga a sahabi Božijeg poslanika, oni su u mestvama hodali, oni nisu imali drugi cipela, druge obuće. Mi danas oblačimo mestve u cipele. Oni su u mestvama hodali i nelogično je da čovjek hoda u mestvama i da te mjestve njegove negdje ne puknu knu Allahu poslanik im je općenito dozvolio potiranje po mestama. Tako da, znači čarap, da li zbog nošenja, da li zato što je loše kvaliteta, ako negdje pukne, inšala biznila, ako to nije neka ogromna rupa, znači može se po tim mestama i čarapama potirati. Pa smo rekli da su tu neki <clears throat> osnovni uvjeti u pogledu kojih treba da se ispuni da bi naše potiranje po mjesecama bilo e, validno. Rekli smo najbitniji uvjet je da čarape ili mjesece obučemo dok smo znači pod abdestom, da to bude u vremenu koji nam je Islam dozvolio, a to je dan i noć kod kući, tri dana, tri noći na putu, da mestve budu od čistog materijala, kada kažemo čistog materijala, ne daj Bože da to nije od svinske kože ili nečega drugog. I rekli smo, velik broj učenjaka je smatrao da mestve i čarapi moraju prekriti članke, cijelu, znači stopalo, ali taj uvjet nema jake argumente. Bolje je da čovjek nosi odjeću i da nosi, e, da nosi mestve iznad članaka, ali ako bi, ako bi bio u datom momentu u situaciji da su mu mestve ili čarapi ispod članaka, inšala biznila e, ima mogućnost da potiri. E, samo potiranje više puta smo pojasnili je više nego jednostavno ja imam neke e, čarape koji nisu plaho za snimanje, da vam to praktično pokažem, ali e, znači čovjek kada abdesti i obukao je, nakon što je abdesti obukao je čarape. Drugi put kada abdesti sve će oprati dok dođe do nogu. Tada neće skidati čarape, izuće e, znači cipele, ako već je u cipelama i ovako raširenih prstiju, vlažnih ruku, stavit će ruke e, na, na svoja stopala i povući će gore do, e, do, članaka. Ispravno je i tačno je da se po mesama potiri pod gornjoj strani. A ja gledao sam ljude koji potiru i ozgor i ozdol i nema utemeljenja i nema potrebe da čovjek e, potiri i ozgor i ozdol. Ali ja radi ta'ala kaže kada bi vjera bila po našem razumu. Ja bi, kaže, predložio da se ozdol potiri, ali ja sam vidio poslanika kako potiri ozgor i treba ozgor potirati. Tako da čovjek kada potiri, dovoljno je da raširenih prstiju, znači prijeđe preko e, svojih nogu, preko do, članaka i inšala njegovo potiranje je, je validno. E, za kraj, za kraj, e, šta kvari i šta nam, ajde da kažemo, ovu olakšicu prekida isključuje. Nije mnogo stvari, dvije stvari samo ovu stvar isključuju. Prva stvar jeste da završi period. Pa mi smo malo prije navodili onaj primjer da čovjek nakon sabaha obuče čarape, navdesne noge i u 10 sati prvi put potari. Može potirati sutra do 10 sati. Već nakon 10 sati isteklo je vrijeme, pa znači prestanak mogućnosti potiranja prestaje sa isticanjem vremena. I druga stvar, da skinemo čarape. Znači čovjek je u 6 sati abdestio i obukao je čarape. U 10 sati je abdestio i potrao. I nakon toga skini čarape. Gotovo, skidanjem čarapa čovjek je izgubio pravo potiranja. Skidanjem čarapa čovjek je izgubio pravo potiranja. Ovdje se sad postavlja jedno pitanje, a to je da li skidanjem čarapa, kada izgubimo mogućnost potiranja, da li smo izgubili abdest? I drugo pitanje, ono prijethodno, kada prestane vrijeme potiranja, jesmo li izgubili abdest? Dva pitanja, dobro je da ih znate praktično. Znači, kada prestane vrijeme potiranja, da li mi automatski gubimo i abdest i kada skinemo čarape, da li gubimo abdest? Velik broj učenjaka smatrao je da čovjek, ako skine čarape, izgubio je abdest. I ako prestane vrijeme, znači u 10 sati, gotovo, ali je tačno da je čovjek samo izgubio mogućnost potiranja, ali on je i dalje pod abdestom. Nije uradio ništa što kvari abdest. Tako da, ako se desi da smo počeli u 10 sati potirati po mestama i sutra u 10 sati nam prestaje mogućnost potiranja, ali smo mi i dalje pod abdestom. Sve dok ne uradimo nešto što kvari abdest od onih pet stvari koje smo spomenuli. Ili mi smo potirali jednom, dva put i nakon toga skinemo čarape. Ok, više ne možemo potirati ali ja nisam ništa uradio što kvari abdest. Pa je veoma bitno da znamo ova dva pitanja, ona nam, sa njima nam prestaje mogućnost potiranja, ali mi i dalje ostajemo, mi i dalje ostajemo pod abdestom. <clears throat> Za kraj i zaista time ćemo završiti, kažu islamski učenjaci da isti propis se odnosi i na obuću. Nerijetko nam se dešava da nas braća i sestre pitaju za obuću, ako čovjek znači obukao, abdestio je, i obukao je čarape i nakon toga obukao je i, i e, cipele, da li ili gojzerice neke i otišao je na put, otišao je na posao. Da li sutra kada negdje abdesti na aerodromu može po tim cipelama potrati, potrati tačno je inšala biznila mišljenje ako je čovjek E, e, te cipele, tu obuću koja je duboka kao neke duboke gojzerice, ako ih je obukao na, e, u periodu dok je imao prvi abdest, inšala biznila nema nikakve smetnje da potiri. Znači jedno od praktičnih pitanja jeste da čovjek abdestio je, obukao je čarape i na čarape obukao duboke cipele i negdje je na poslu, negdje je na putu, e, jednostavno teško mu je odvezivati cipele da bi potrao po čarapama, može li potrati po obući? Inšala može, jer u osnovi islam cilja olakšicu. A ovaj slučaj definitivno je velika olakšica da čovjek ne mora skidati obuću, pogotovo ako je negdje čovjek u školi, negdje na poslu, negdje na putovanju, mnogo mu je olakšano kada potari po svojim cipelama. U svakom slučaju, braćuma, draga i cijene sestre, u ovom evo drugom predavanju obradili smo dvije veoma, veoma bitne cjeline u islamu. Obradili smo stvari koje kvari abdest, i obradili smo stvari vezane za potiranje po mestvama. E, u, potira, u poglavlju potiranje po mestvama obradili smo nekoliko bitnijih stvari koje bi trebao da poznaje svaki.